Ketvirtas skirsnis. Negalėčiau pasakyti, kiek dienų ir naktų mes tai praleidome. Tuomet apie laiką aš dar neturėjau supratimo. Kartais, labai retai, tėvas išsikviesdavo mudvi su motina į rūmų terasą. Man tai būdavo džiaugsmingos valandos, nes paužėmėje matydavau vien dejuojančius šešėlius ir liepsnuojančią selimo jėtį. Tėvas atsisėdęs prie plačiaus angaus, rūškanas žiūrėdavo į tolimą horizontą, sekdamas kiekvieną juodą tašką pasirodžiusi ežero paviršyje. Motina susirietusi šalia jo, pasidėdavo galvą jam ant peties, o aš žaisdavau prie jo kojų ir su vaikišku nustebimu, kuris gerokai padidina visą, ką aplinkui regė akis, grožėdavausi horizonte dunksančiais spindo kalnagubriais, baltomis, grakščiomis jeninos pilimis, kylančiomis iš mėlynų ežerų vandenų, tamsiai žalia augmenyje, lyg vijokliai apkibusia kalnynų uolas. Iš tolo ta žaluma panešėjo į samanas, o iš tikrųjų tai buvo milžiniškos eglys ir didžiuliai smirtos. Vieną rytą tėvas liepė pašaukti mus. Mes radome jį ramų, bet išbalusi labiau negu paprastai. Pakentėk dar, Vasilikė, šiandien viskas išaiškės, šiandien turi ateiti valdovo firmanas ir mano likimas bus nulemtas. Jeigu man bus atleista, tai mes iškilmingai grįšime į Janiną, o jeigu žinios bus blogos, tai šią nakt bėgsime. O jeigu jie neleis mums pabėgti, paklausė motina, nesijaudink, šipsodamasis atsakė Ali, selimas su degančia jėtimi sulaikys juos. Jie labai norėtų, kad aš žūčiau, bet visai nenori mirti kartu su manimi. Motina tik atsiduso išgirdusi paguodų žodžius, kuriuos tėvas kalbėjo ne visai nuširdžiai. Ji paruošė jam vandens su ledais, jis nuolat gėrinės, vos tik pabėgus jį ėmė kankinti karštlygį. Ji iškvėpino jo žilą barzdą ir uždegė pypkę, kurios dūmų kamulius kartais įsiblaškęs jis sekdavo ištisas valandas. Staiga tėvas taip smarkiai krūptelėjo, kad aš įsigandau – Paskui, netitraukdamas akių nuo jo dėmesį prikausčiusio taško, liepi paduoti žiūroną. Motina padavė ir jaus veidas pasidarė baltesnis už gipsinę koloną, į kurią ji buvo atsirėmusi. Mačiau, kaip drebėjo tėvo ranka. Valtis, viena, dvi, trys, šnipdėjo jis, keturius. Prisimenu, kaip jis atsistojo, čiupo šautuvą ir ėmė pilti parakai savo pistoletus. Vasilikė, tarė jis motinai, ir buvo matyti, kad tėvas visas dreba. Atėjo valanda, kuri nulems mūsų likimą. Po pusvalandžio žinausime didžiojo valdovo atsakymą. Eik su Haidai požemį. Aš nenoriu jūsų palikti, tarė Vasilikė. Jeigu jums lemta mirti, mano ponė, aš noriu mirti kartu su jumis. Eik pas Selimą, sušuko tėvas. Sudie, mano ponė, paklusniai sušnipždėjo motina ir žemai nusilenkė, tarsi jau pasitikdama mirtį. Išveskite Vasilikę, įsakė tėvas savo palikarams. Bet aš valandėlę užmiršta pribėgau ir ištiesiau į jį rankas. Jis pamatė mane, pasilenkė ir prispaudė lūpas man prie kaktos. Ak, tą pabučiavimą, paskutinį pabučiavimą aš ir dabar tebe jaučiu. Lipdamos pro terasos vynogės matėme valtis. Jos vis augo, neseniai dar buvo panašius į juodus taškus, o dabar jau atrodė kaip paukščiai sklendžiantys vandens paviršiumi. Tuo metu 20 palikarų, susėdę prie tėvo kojų, dengiami turėklų, krauju pasruvusiomis akimis sekė artėjančias valtis ir laikė paruštus ilgus, perlamotru bei sidabru inkrustuotus šautuvus. Ant grindų buvo primėtyta daugybė šovinių – Tėvas nerimastingai vaikštinėdamas pirmin ir atgal nuolat žvilgčiojo į laikrodį. Štai kas įsirėži man į atmintį, kai ėjau palikusi tėvą, paskutinį kartą jau pabučiuota. Mudvi su motina nulipome į požemį. Selimas tebe stovėjo savo vietoje. Jis mums liūdnai šyptelėjo. Mes pasiėmėme iš kito urvo galo pagalves ir susėdome prie Selimo. Ištikimų širdys pavojaus valandą glaudžiasi viena prie kitos – o aš, nors ir buvau mažyti, nujaučiau, kad virš mūsų galvų pakibo didelis pavojus. Alberas nekartą buvo girdėjęs, ne iš tėvo, jis apie tai niekuomet nekalbėdavo, bet iš kitų, apie paskutinės Janinos vizerio valandas, buvo skaitęs daugybę pasakojimų apie jo mirtį. Bet ši istorija, atgyjusi Haidai sakyse ir balse, ši jaudinanti ir graudi elegija sukrėtė jį neapsakomų žavesių ir siaubu. O Haidai, paskendusi šiurpiuose prisiminimuose, valandėlę nutilo. Jos galva it nuo audraus palinkusi gėliai nusviro ant rankos, o apnikusios akys rodys dar matė horizonte žaliuojantį pindą bei mėlyną Janinos ežero vandenį, stebuklingą veidrodį, kuriame atsispindėjo jaus piešimas kraupus paveikslas. Montekristas žiūrėjo į ją, kupinas neapsakomus užuojautus ir gaileščių. Pasakok, mano kūdikė, paragino jis graikiškai. Haidai pakėlė galvą, tarsi Montekristo balsas būtų pažadinęs ją iš sapno ir ėmė pasakoti toliau. Buvo ketvirta valanda po pietų, nors laukėt viskėjo giedra, diena buvo saulėta, mes tūnojome požemio tamsoje. Urve plastėjo tik viena švieselį panaši į juodame danguje mirksančią žvaigždę – Selimo fakelas. Mano motina buvo krikščionė, ji meldėsi. Selimas retkarčiais kartojo šventus žodžius – didis yra dievas. Vis dėlto motina dar nebuvo praradusi paskutinės vilties. Lipdama į požemį, ji lyg ir pažino prancūzą, kuris buvo nusiustas į Konstantinopolį ir kuriuo mano tėvas visiškai pasitikėjo, nes žinojo, kad prancūzų sultono kariai paprastai būna taurūs ir kilnų žmonės. Ji žengė keletą žingsnių laiptų link ir ėmė klausytis. Jau artinasi, tarė ji, ak, kad tik jie atneštų taiką ir gyvenimą. Ko tu bijai, Vasilikė, atsakė Selimas švelniai ir kartu išdidžiai. Jeigu jie neatneš taikaus, mes jiems padovanausime mirtį. Jis pataisė jėties liepsnelę tokiu judesiu, kuris jį darė panašų į antikiniais kretaus Dionisą. Bet aš, mažytė ir kvaila, bijau jau tos drąsos, Man jie atrodė žiauri ir beprotiška, mane gazdino siaubinga mirtis ore ir liepsnoje. Motina jauti tą pat ir aš mačiau, kaip ji dreba. Dieve mano, mamytė, sušukau, nejaugi mes dabar mirsime. Išgirdusios mano žodžius, vergys ėmė dar garsiau dejuoti ir melstis. Te saugo dievos vaikelį, tari man motina, kad tau netektų trokšti mirties, kurios taip bijai šiandien. Paskui vos girdimai paklausė Selima, kokį įsakymą davė ponas. Jeigu jis atsiūs man savo durklą, vadinasi, sultonas jam neatleido. Ir aš padegsiu paraką. Jeigu atsiūs žiedą, vadinasi, sultonas jam atleido ir aš jiems atiduosiu parako rūsį. Drauge, tarė jam Vasilikė, jei ponas atsiūs durklą, neleisk mums mirti tokią baisę mirtimi. Mes ištiesime tau kaklus ir tu nužudyk mus tuo durklu. Gerai, Vasilikė, ramiai pažadėjo Selimas. Staiga pasigirdo garsų šauksmai, mes įsiklausėme. Tai buvo džiaugsmo šauksmai. Mūsų palikarai kartojo į Konstantinopolį siūstų prancūzo vardą. Buvo aišku, kad jis atvežė didžiojo valdovo atsakymą ir kad atsakymas teigiamas. Ar jūs neatsimenate to vardo? Paklausė Morseras pasiruošęs padėti pasakotojai. Montegristas vėl ją perspėjo. Neatsimenu, atsakė Haidė. Triukšmas didėjo, sudundėjo artėjantį žingsnį, kažkas lipo laiptais į požemį. Selimas atstatė jėtį. Netrukus melsvoje, pro rūsio angą plūstančių šviesos prieblandoje pasirodė šešėlis. Kas čia, suriko Selimas, kad ir kas būtum nežingsniu toliau. Garbiai sultonui, atsakė įėjusisis. Vizeriui Ali suteikta didžiausia malonė, jam dovanojama ne tik gyvybė, bet gražinami ir visi turtai. Motina džiaugsmingai suriko ir prispaudė mane prie širdies. Palauk, sulaikė ją Selimas, matydamas, kad ji jau bėga prie angaus. Juk man reikia žiedo, tu žinai? Tiesa, tarė motina, puolė ant kelių ir iškėlė mane aukštyn, tarsi besimelsdama dievui norėjo, kad ir aš būčiau arčiau jo. Haidė vėl nutilo, ji taip susijaudino, kad išbliškusią kaktą išmušė prakaitas, o pro išdžiūvusią gerklę rodus nebegalėjo prasiveršti užkimęs balsas. Montekristas įpylė į stiklinę truputį vandens su ledais, padavė jai ir švelnį, bet įsakmiai tarį. Būk drąsi vaikeli. Haidinus išluosti akis ir kaktą ir ėmė pasakoti toliau. Tuo laiku mūsų akys, apsipratusi su tamsa, pažino tėvo pasiuntinį. Tai buvo draugas. Selimas taip pat jį pažino, bet narsiajam jaunuoliui buvo svarbu tik vieną klausyti. Kienų siūstas atėjai, paklausė jis. Mūsų pono, Ali iš Tebelino. Jeigu atėjai Ali siūstas, tai privalai žinoti, ką turi man įteikti. Taip, tarė pasintinys, aš tau atnešiau jau žiedą. Tai sakydamas, jis pakėlė virš galvos ranką, bet pasiuntinys stovėjo per toli, o Rusija nebuvo taip šviesu, kad Selimas būtų galėjęs įžiūrėti ir pažinti rodomą daiktą. Aš nematau, ką tu turi, pasakė Selimas. Prieik arčiau, tarė pasiuntinys, arba aš prieisiu prie tavęs. Nei tu, nei aš, atsakė jaunasis karys. Padėk daiktą apšviestoje vietoje, kur stovi, o pats pasitrauk, kol aš į jį pažiūrėsiu. Tebūnė taip, sutiko pasiuntinys. Ir jis atsitraukė, padėjęs į nurodytą vietą atpažinimo ženklą. Mūsų širdys virpėjo. Mums atrodė, kad tai iš tikrųjų žiedas, bet ar tėvo žiedas. Selimas, tebe laikydamas rankoje degantį fakelą, priejo, pasilenki, šviesos pluoštų nutviekstas ir pakėlė ženklą. Žiedas pono – tarė jaunuolis bučiuodamas jį gerai. Nuleidęs jėti žemin, jis užmynė ir užgesino fakilą. Pasiuntinys džiaugsmingai šūktelėjo ir suplojo rankomis. Tai išgirdę įbėgo keturi seraskiro kuršido kareiviai. Ir Selimas, pervertas penkių durklų, pargriuvo ant žemės. Apsvaigę nuo žmogžudystės, nors dar išbliškę iš baimės, jie įsiveržė į požemį, visur ieškodami ugnies, griuvinėdami ant maišų su auksu. Tuo tarpu motina nutvėrė mane už rankų ir lengvai greitai nubėgo tik mums žinomais užkaboriais prie slaptų laiptų į viršutinę pilaitės dalį, kur girdėjusi baisiausias triukšmas. Salės buvo pilnos kuršido čodoarų mūsų priešų. Kai motina jau buvo beatidaranti duris, sugriaudėjo grėsmingas pašaus balsas. Motina prigludo prie plyšio tarp lentų. Man prieš akis irgi pasitaikė skilutė ir aš pažvelgiau salę. Ko norite? – paklausė tėvas vyrų, kurių rankose buvo aukso raidėmis išrašytas popierius. Norime tau pranešti jo didenybės valią, atsakė vienas jų. Matai šį firmaną, matau, tarė tėvas. Tai perskaityk, jis reikalauja tavo galvos. Tėvas nusikvatojo ir tas juokas nuskambėjo baisiau už bet kokį grasinimą. Vis dar tebe kvatodamas, jis atlaužė dviejų pistoletų gaidukus, driokstelėjo du šūviai ir du vyrai krito negyvė. Palikarai, kniūpsti gulėje aplink tėvą, pašoko ir ėmė šaudyti. Kambaryje pokšėjo šūviai, rūko dūmai, plaiksis liepsna. Ta pat akimirką šaudyti pradėjo ir kita pusė, kulkos ėmė smigti į lentas aplink mus. O koks gražus, koks didingas tarptų kulkų buvo vizeris Ali iš Tebelino, mano tėvas, pajuodusi nuo parako veido, sulenktu kardu rankoje. Kaip bėgo nuo jau priešai. Selimai, Selimai, šaukė jis, ugnies saugotojau, atlik savo pareigą. Selimas negyvas, atsakė kažkas, balsas klido tarsi iš rūsio gilumaus. O tu, mano valdove, Ali, esi žuvęs. Tuo metu pasigirdo dusli papliūpa ir grindys aplink teivą išlikė šipuliais. Čodoarai šaudė pro grindis. Trys ar keturi palikarai krito išvarpyti kulkų. Tėvas suriaumojo, įsikibo pirštais į skilės grindyse ir atplėšė vieną lentą bet per tą angą sudriauksėjo gal 20 šūvių ir liepsna verždamasi tartum iš ugnikalnio kraterių apėmė sienų apmušalus ir prarijo juos. Pro tą siaubingą triukšmą, pro baisius klyksmus du kart nuėdėjo garsūs šūviai ir du kart pasigirdo kraupus riksmas, nuo kurio man kraujas sustingo gyslose. Tie šūviai mirtinai sužeidė mano tėvą, tai jis du kartus taip širpiai suriko. Tačiau jis tebe stovėjusi kibęs į langą. Motina iš visų jėgų purtė duris norėdama įbėgti ir mirti kartu su juo, bet duris buvo užsklestos iš kitos pusės. Aplink tėvą prieš mirtiniais agonijos tampomi raičiujusi palikarai. Du ar trys likęs veiki ar tik lengvai sužeisti iššoko pro langus. Tuo metu subraškėjo iš apačiaus laužimos grindys. Tėvas priklaupė ant vieno kelių – Akimirksniui jį nukrypo gal dvidešimt rankų su kardais, pistoletais, durklais, smūgių kruša pasipylė ant vieno žmogaus ir tėvas dingo ugnyje. Užkurtoje tų staugiančių demonų, tarsi po jo kojomis būtų atsivėręs pragaras. Žemė ėmė slyst man iš pokojų, motina apalpo. Sudėjavusi Haidai nuleido rankas ant kelių ir pažvelgė į grafą, tarsi norėdama sužinoti, ar jis patenkintas jos klusnumu. Grafas atsistojo, priejo prie jos, paėmė ranką ir graikiškai pasakė. Pailsėk, mėloji, ir nusiramink. Atmink, kad yra dievas, kuris baudžia išdavikus. Kokia šiurpi istorija, grafe, tari Alberas, kurį smarkiai išgazdino Haidys bliškumas. Man labai nesmagu dėl mano žiauraus malsumo. Nieko, atsakė Montekristas. Paskui uždėjęs ranką Haidį ant nuleistaus galvos pridūrė. Haidį drasi moteris, kartais jai palengvėja išsipasakojus savo kančias. Todėl, kad taus kančios, susijaudinusi tarė mergina, man primena tavo gerumą, ponė. Alberas susidomėjęs pažvelgė į ją. Ji dar nebuvo papasakojusi to, ką jis labiausiai norėjo sužinoti, kaip ji tapo grafo vergė. Ir grafo ir Albero akise Haidai įskaitė tą patį pageidavimą ir ėmė pasakoti toliau. Kai motina atsipeikėjo, mudvi jau stovėjome prieš seraskirą. Nužudykite mane, tarė ji, bet netimkite Ali našliai garbės. Kreipkis ne į mane, atsakė kuršydas, tai ką, o į savo naująjį poną. Kas jis? Štai. Ir kuršydas parodė mums vieną iš tų, kurie buvo labiausiai kalti dėl tėvo mirties. Haidė kalbėjo su niūriu įniršiu. Vadinasi, paklausė Alberas, jūs pasidarėte to žmogaus nusavybei. Ne, atsakė Haidai, jis neišdrysų mūsų pasilaikyti, pardavė vergų pirkliams vykstantiems į Konstantinopolį. Mes perėjome visą Graikiją ir vos gyvos atsidūrėme prie imperatoriaus rūmų vartų. Čia grūdosi daugybė žioplių, jie prasiskyrė duodami mums kelią, motina pažvelgė ten, kur spoksojo visi, staiga sukliko ir griuvo žemyn, rodydama man virš vartų iškeltą galvą. Po ją buvo parašyta Tai Ali ištebelino Janinos pašos galva. Verkdama bandžiau pakelti motiną, bet ji buvo mirusi. Aš buvau nuvesta į turgų. Mane nupirko vienas turtingas armėnas. Jis mane auklėjo, samdė mokytojus, o kai sulaukiau 13 metų, pardavė sultonui Mahmudui. Iš kurio, tarė Montekristas, aš ją atpirkau, kaip jau esu jums minėjęs už tokį pat smaragdą, kokiame laikau hašišą. O, tu geras, tu didis, mano viešpatie, sušuko Haidai, bučiuodama Montekristui ranką. Aš labai laiminga priklausydama tau. Alberas sėdėjo apstulbintas to, ką išgirdo. Išgerkite kavą, tarė jam grafas. Pasakojimas baigtas. Penktas skyrius. Mums rašo iš Janinos. Francas išėjo iš nuartie kambario toks sukrystas ir pritrenktas, kad Valentinai jo pagailo. Vilforas, kuris per visą tą slogę sceną burptelėjo vos keletą neaiškių žodžių ir paskui protekinis smuko į savo kabinetą, po dviejų valandų gavo tokį laišką. Po to, kas šiandien paaiškėjo, ponas Nuartie de Vilforas vargu ar gali tikėtis kokiu nors ryšių tarp savo ir Franco depinė šeimos. Fransui Depinė baisu ir pagalvoti, kad ponas Devilforas atrodo žinojas apie šiandien paaiškėjusi įvykį, pats jo anksčiau neįspėjo. Jei kas šiuo metu būtų matęs karališkai prokurorą, parblokštą sunkaus smūgio, būtų pagalvojęs, kad Vilforas to smūgio nelaukė. Iš tikrųjų, jam nei į galvą netėjo, kad tėvas galėtų taip atvirai arba, geriau pasakius, negailestingai pasielgti. Teisybei, ponas Nuartie niekada per daug nepaisė sunaus nuomonės, nesiteikė jo painformuoti apie tą įvykį ir Vilforas visą laiką manį, kad generolas de Kenelis arba, jei norite, baronas de Pine, krito nuo žudiko rankos, o ne garbingoje dvikovoje. Žiaurus visuomet tokio malonaus jaunuolio laiškas smūgi mirtiną smūgį Vilforo savimeiliai. Vos tik jis įėjo į kabinetą, pas jį atskubėjo žmona – Senajam nuartie iškvietus Fransą, visi taip nustebo, kad ponė de Vilfor pasilikusi su notaru ir liudytojai svetainėje, jautėsi kas kart vis nesmagiau. Pagaliau jį ryžusi išeiti, sakydama, kad nori sužinoti, kas ten darosi. Vilforas jai pasakė tik tiek, kad po pasiaiškinimo tarp Nuartie ir Depinė Valentinos ir Franco vedybos išširo. Sunku buvo tą naujieną pranešti laukiantiems, užtat grįžusi į svetainę, ponė de Vilfor pasakė, kad pona Nuartie ištiko lyg ir smūgis, todėl sutarties pasirašymą teks atidėti keletui dienų. Nors tai buvo netiesa, tačiau dar viena apopleksija po dviejų tokių pat mirčių atrodė nepaprasta, tad klausytojai nustebę susižvalgė ir netarė nei žodžių išėjo. Tuo tarpu Valentina laimingai ir įsigandusi švelniai pabučiavo bejėgį senį, vienu mostelėjimu nutraukusi grandinę, kuri jai atrodė jau neįveikiama ir pasiprašė išeiti prasiblaivyti. Nuartie neprieštaravo. Bet užuot lipusi į savo kambarį, Valentina pasuko koridorium ir pro mažasias durelės išbėgo į sodą. Per paskutinės valandas įvykiai vyjo vieni kitus ir jos širdį be paliovos lėgi kraupi baimį. Kas valandėlę ji laukė, kad pasirodys Morelis, išbliškęs ir grėsmingas, kaip lordas Revensvudas Liučijoje Dilemermur. Ji pataikė laiku ateiti prie vartų. Maksimilianas, pamatęs Francą grįžtant iš kapinių kartu su Vilforu, numanė, kas turi įvykti ir nuvažiavo paskui. Jis matė, kaip Francas įėjo į namus, paskui vėl išėjo ir po kiek laiko grįžo su Alberu ir Šato Renault. Nebuvo jokios abejonės. Tuomet jis šoko į daržą, pasirengęs bet kokiam netikėtumui ir įsitikinęs, kad Valentina atbėgs pas jį, kai tik galės. Jis neapsiriko. Žvilgtelėjęs pro plyšį, jaunuolis pamatė Valentiną, kuri nieko nesisaugodama bėgo tiesiai prie vartų. Vos į ją pažvelgęs, Maksimilianas nusiramino, o nuo pirmojos ištarto žodžių pašoko iš džiaugsmo. Mes išgelbėti, sušuko Valentina. Išgelbėti? pakartojo Morelis netikėdama savo laimę, o kas mus išgelbėjo? Senelis, visada jį mylėkime, Morelį. Morelis prisekė mylėti senį iš viso širdies. Prisiekti jam buvo nesunku, nes tą akimirką jis mylėjo nuartyje ne kaip draugą ar tėvą, o kaip patį dievą. Bet kaip tai atsitiko, paklausė Morelis, ką jis padarė? Valentina jau norėjo viską papasakoti, bet jai dingtelėjo, kad čia esama baisiaus paslapties, su kuria susijęs ne tik jau senelis. Kada nors papasakosiu, tarė ji. Kada? Kai būsiu jūsų žmona. Tokią sąlygą galėjai priversti Morelį su viskuo sutikti. Užtat jis nesispirdamas pasitenkino tuo, ką išgirdo, ir net sutiko tučto jau pasišalinti, jei tik Valentina pažadės pasimatyti su juo kitos dienos vakare. Valentina pažadėjo, viskas jai dabar atrodė kitaip. Šiuo metu ji labiau tikėjo, jog ištekės už Maksimilijano, negu prieš valandą tikėjo, jog neištekės už Fransų. Tuo laiku ponė de Vilfort užlipo pas Nuartie. Nuartie, kaip paprastai, pažvilgė ją niūriai ir rūščiai. Pone, tarė jį seniui, man nėra reikalų sakyti, kad Valentinos vedybos iširo, nes jūs iširo čia. Nuartie nė nekrūstelėjo. Bet jūs nežinote, kalbėjo ponė de Vilfor, kad aš visą laiką buvau priešinga toms vedyboms, kad jūs buvo ruošiamus be mano sutikimo. Nuartie pažvelgė į marčią, tarsi laukdamas paaiškinimų. Kadangi dabar vedybos, kurioms jūs nepritarėte iširo, aš atėjau pas jūs su prašymu, su kuriuo nei mano vyras, nei Valentina negali jūs kreiptis. Nuartie akimis paklausė, koks tai prašymas. Aš atėjau prašyti jūs, tarė ponė de Vilfor. Nes tik aš viena turiu tą teisę, mat aš viena nieko iš to nelaimiu. Taigi atėjau prašyti, kad gražintumėte anūkiai ne savo meilę, jos ji nebuvo nustojusi, bet savo turtą. Nu artie akimirką dvėjoju, matyt, ieškojau to prašymų priežasčių ir jų nerado. Ar galiu turėti vilties, ponė, paklausė ponė de Vilfor, kad jūsų ketinimai sutampa su mano pageidavimu. Taip, parodė Nuartie, Jeigu tai, ponė, aš palieku jūs patenkinta ir dėkinga, tari ponė de Vilfor, ir nusilenkusi seniui išėjo iš kambario. Iš tikrųjų, kitą dieną Nuartie liepė pašaukti notarą. Pirmasis testamentas buvo sunaikintas ir sudarytas naujas, kuriuo jis visą savo turtą paliko Valentinai su sąlyga, kad jos neatskirtų nuo jo. Kai kurie aukštuomenės žmonės to jau paskaičiavo, kad panelė de Vilfort, markizo ir markizės de San Meranų įpėdinė, vėl atgavusi senelio malonę, vieną gražią dieną turės apie 300 tūkstančių livrų metinių pajamų. Kai suiro Vilforų vedybų planas, Montekristas atvyko pas grafą de Murserą, ir tas, norėdamas parodyti Danglarui savo palankumą, apsivilko paradinę generolo leitenanto uniformą – prisisegė visus savo kryžius ir įsakė pakinkyti geriausius arklius. Taip įsipuošęs nuvažiavo į šose Danteno gatvę ir liepė pranešti apie save Danglarui, kuris tuo metu kaip tik suvedinėjo mėnesinį balansą. Jau kuris laikas tai buvo netinkamiausia valanda lankytojui, norinčiam užtikti Danglarą gerai nusiteikusi. Pamatė seną draugą, Danglaras pasipūtė ir išdidžiai atsilošė kėdėje. Morseras, paprastai toks ceremoningas, šį kartą stengiasi būti linksmas ir meilus. Beveik įsitikinęs, kad jau pasiūlymas bus priimtas su džiaugsmu, jis be jokios diplomatijos be užuolankų tari. Aš atvažiavau pas jūs, baronę. Seniai mūdu šnekamis užuominomis apie kadai jau mūsų puoselėjimus planus. Morseras vylėsi, kad po tų žodžių bankininkų veidas nušvis, nes manė, jog šis surūgęs dėl jo ilgo tylėjimo, bet atvirkščiai, jo veidas dar labiau suakmenėjo ir sustingo. Tai buvo tiesiog neįtikima. Štai kodėl Morseras nutilo nebaigę sakinių. Kokius planus grafė? paklausė bankininkas, tarsi nesuprasdamas, apie ką kalba generolas. Jūs tikras pedantas, brangusis barone, tarė grafas ir primenate man, kad ceremonija turi būti atlikta pagal visas taisyklės. Kągi prašau atleisti. Turiu tik vieną sūnų ir kadangi pirmą kartą rengiuosi jį vesdinti, tai esu naujoka šiuose reikaluose. Gerai elgsiuos kaip pridara. Priverstinai šipsaudamasis Morseras atsistojo, žemai nusilenkė danglarui ir išpoškino. Ponas baronė, turiu garbės prašyti jūsų dukters, panelės Eženį Danglar, rankos savo sūnui Vikontui Alberui de Morserui. Tačiau Danglaras užuot sutikęs tuos žodžius palankiai, kaip buvo tikėjęsis, Morseras suraukė antakius ir nekviesdamas tebestovinčio grafo seistis atšovė. Prieš atsakant grafę man reikia pagalvoti. Pagalvoti? Vis labiau stebėdamasis pakartojo Morseras. Argi jūs neturėjote laiko pagalvoti per tuos beveik aštuonerius metus, kurie praėjo nuo tada, kai mudu pirmas sykis svarstėme šį projektą? Grafė, tarė Danglaras. Kasdien iškyla naujų aplinkybių ir jos verčia keisti jau priimtus nutarimus. Ką tai reiškia, paklausė Morseras, aš jūsų nesuprantu, baronė. Aš noriu pasakyti, ponė, kad per paskutinės dvi savaitės naujos aplinkybės. Atleiskite, pertraukė jį Morseras, ką mums reikia tos komedijos? Kokios komedijos? Įsiaiškinkime atvirai. Aš nieko kitur nenoriu. Ar matėte su grafu Montekristu? Matausi su juo labai dažnai, puikuodamasis atšovė danglaras, jis mano draugas. Visai neseniai jūs man sakėte, kad jūs stebino mano užmaršumas, mano neryštingumas. Visiškai teisingai. Tai va, kaip matote, aš nesu nei užmaršus, nei neryštingas. Priešingai, aš atvykau prašyti, kad jūs išpildytumėte savo pažadą. Danglaras nieko neatsakė. Gal jūs persigalvojote, pridūrė Morseras, arba skatinote mane tam žingsniui, kad turėtumėte malonumą mane pažeminti. Danglaras suprato, kad jam gali blogai baigtis, jeigu kalbės tokiu tonu. Grafe, tar jis, aš suprantu, kad jūs stebina mano santūrumas. Patikėkite, man pačiam dėl to baisiai nemalonu, bet taip elgtis mane verčia labai rimtos priežastys. Tai tik tušti žodžiai, gerbiamasis, atšovė grafas. Kitas manim dėtas, gal jais ir pasitenkintų, bet grafas demorseras ne šiaip pirmas pasitaikęs. Kai jis atvyksta pa žmogų ir primena jam duotą žodį, o tas žmogus nenori savo žodžių tesėti, tai jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų bent įtikinamai paaiškintos priežastys. Danglaras buvo bailys, bet nenorėjo tokiu pasirodyti. Ji įžeidė morsero tonas. Priežasčių suprantama aš turiu, atkirto jis. Ką norite tuo pasakyti? Noriu pasakyti, kad netaip lengva išdėstyti tas priežastis, nors jų ir yra. Jūs pats jaučiate, spyrėsi Morseras, kad aš nepasitenkinsiu užuominomis, šiaip ar taip man aišku viena. Jūs nenorite, kad mūsų šeimų susigiminiuotų. Ne, ponė, atsakė Danglaras, aš tik atidedu savo galutinį žodį. Ar tik nemanote, kad aš nusilenksiu jūsų įgeidžiams ir nuolankiai lauksiu, kol teiksiteis vėl būti man palankus? Jeigu negalite laukti grafio, tai tarkime, kad jokių planų mes neturėjome. Grafas iki kraujo prikando lūpą, norėdamas sutramdyti savo išdidumą ir ūmumą. Jis suprato, jog tokiomis aplinkybėmis tik jis vienas pasirodys juokingas. Jau buvo beinas prie durų, bet staiga apsigalvojo ir grįžo. Jo veidu nuslinko šešėlis, vietoj įžeisto išdidumo palikęs neiškaus nerimo pėtsakus. Klausykite, brangusis danglarai, tarė jis, mudu pažįstame jau daug metų, todėl privalome būti viens kitam nulaidesni. Prašau jūs paaiškinti. Galų gale aš juk turiu žinoti, dėl kokio nelemto įvykių mano sunus nustojo jūsų palankumo. Šitai niekiek neliečia vikonto, štai ir viskas, ką galiu jums pasakyti. Atkirto danglaras, vėl suižulėjęs, nes pamatė, kad morseras truputį atlyžo. O ką tai liečia? pasikeitusiu balsu blyždamas paklausė morseras. Pastebėjęs, kad šis jaudinasi, danglaras pažvelgė jį drąsesniu negu paprastai žvilgsniu. Padėkokite man už tai, kad neaiškinu plačiau, tarė jis. Tikriausiai nuo tramdomų įniršio Morsera ėmė purtyti nervinis drebulys. Aš turiu teisę, sunkiai valdydamasis tarė jis, ir reikalauju, kad jūs paaiškintumėte. Gal norite ką nors prikišti poniai de Morser? Gal jums atrodo, kad aš nepakankamai turtingas? Gal mano pažiūros nesutampa su jūsiškėmis? Nei vieną, nei antrą, nei trečią, tarė Danglaras. Šitai būtų netleistina, nes duodamas jums žaudį visą tai žinojau. Ne, nespėliokite. Man tiesiog nejauku versti jūs suvedinėti sąžinį sąskaitas. Patikėkite manim, geriau apie tai nekalbėti. Eikime kompromiso keliu. Atidėkime vestuves kuriam laikui. Kam skubėti? Mano dukteriai 17, jūsų sūnui 21 metai. Palaukime. Tegu laikas eina. Kas vakare neaišku, rytą dažnai paaiškėja. Kartais per vieną dieną niekais pavirsta bjauriausi šmeištai. Šmeištai? Mirtinai išbliškė sušuko morceras, mane apšmeiži. Grafė, kartuoju, nereikalaukite aiškintis. Vadinasi, gerbiamasis, aš turiu tylėdama sutikti su jūsų atsakymu? Jis man ypač skaudus, ponė. Taip, man jis sunkesnis nei jums, nes aš tikėjausi, kad turėsiu garbiai susigiminiuoti su jumis, o iširusios vedybos visada didesnį šešėlį metą ant nuotakos negu ant jaunikių. Gerai, gerbiamasis, baigime šitą pokalbį, tarė morseras, ir piktai sugniaužęs pirštinės išėjo iš kambario. Danglaras pastebėjo, kad morseras nei kartų neišdryso paklausti, ar ne dėl jo danglaras atsėjimo savo žodį. Vakare jis ilgai tarėsi su kai kuriais draugais – ir kavalkantis visą laiką sėdėjęs svetainėje su poniomis iš bankininkų namų išėjo paskutinis. Rytą atsibudęs danglaras pareikalavo laikraščių. Kai tik juos atnešė, jis iš visų išsirinko objektyvų į žodį. Jo vyriausiasis redaktorius buvo Bošanas. Danglaras nekantriai išskleidė laikraštį, susirado įvairenybės ir piktai šipsodamasi sustojo prie žinutės prasidedančios šiais žodžiais, mums rašo iš Janinos.